Peknú nedeľu vám prajem. Máme už štvrtú adventnú. V advente my, kresťania, sa chystáme na Vianoce. Pripomíname si narodenie pána Ježiša v Betleheme, na okraji, chudobe, v tichu sa udiali tie najdôležitejšie veci. Svetý Bernard nám pripomína, že existujú tri príchody Krista. Tento jeden, ktorý uznávate, varí všetci na Vianoce, kedy sa Ježíš narodil ako malé dieťatko, Božie slovo sa stalo telom, ale my, kresťania, si pripomíname aj druhý príchod Pána Ježiša, tak nám to slúbil. Keď vyrástol, bol dospelý a v jeho učení máme opakovane a výzvu na to, aby sme sa prichystali, že tento svet nebude v takomto iba hmotnom a iba skorumpovanom stave, ako ho stále okolo seba vidíme, že on skončí a Pán Ježiš sa vráti, už nie v tele, už nie ako človek, ale ako Boží syn, kedy ukončí naše dejiny a príde slávnou vládou nám otvoriť brány do jeho tisícročného kráľovstva, kedy celé naše bytie sa zmení, naše tela sa premenia na vzkriesený stav, spravodliví ľudia budú premenení na krásu a Božiu slávu, no a tí, ktorí boli proti Bohu, tak budú skriesení na hambu a odsúdenie. To je príchod druhý, veľmi dôležitá časť v kresťanskej viere. A tretia tiež dôležitá. Pripomína svätý Bernádr, že mali by sme sa snažiť prijať Božieho Syna do svojho bytia, do svojho tela, do svojho srdca, dať ho tam na trón. Je to veľmi dôležité ako súčasť prípravy na jeho sveté kráľovstvo ktoré tu zavládne, keď sa ukončia všetky tie bezbožné a hriežne kráľovstva, ktorých bolo ľudstvo svetkom počas celých 6000 ročných dejín. Prichádzame do sabatu Božieho, do tisícročnej Božej ríše. Máte o tom svedectvo zjavenia poštola Jána, 20. kapitole, kde je hovorí v 6. veršoch, šestkrát spomenuté, že svety prídu s Kristom a budú s ním vládnuť tisíc rokov. Niektorí si myslia, že to je symbolické, a čo keď to bude doslovných tisíc rokov na obnovenej zemi vo vzkriesených telách? Mali by sme sa na túto najdôležitejšiu udalosť v našich dejinách prichystať a nezobrať si z kresťanstva len tretinu, len polovicu, ale zobrať ho kompletne. Voláme to aj katolicita, že máme zobrať celé Božie tajomstvo v jeho plnosti. To je duchovné zdravie, súčasť toho duchovného zdravia. Minulý týždeň som vám pripomenul, že Nepriateľ nie je mimo nás. Čo si mnohokrát myslíme, keď sme v takom nedovyvinutom, primitívnejšom stave vývoja, a keď nám niekto ublíži, ten nepriateľ to je, kde si ten, čo nám ublížuje, ale počase zistíme, že to je tiež bytosť na ceste, ktorá možno to myslí aj dobre a možno nám ublížila nechtiac, možno aj chtiac, a on nás v podstate prosí o nejakú pomoc, o nejaké všimnutie, o nejaké napomenutie, možno nejakú modlibu, možno pretrpeť za ňa nejaké ťažké stavy, aby sa on očistil, lebo sám to nedokáže urobiť, preto nám ublížil. Ten najväčší nepriateľ nie je ani komunizmus, ani nacizmus, ani liberalizmus, ani sam antikrist, ani peklo najväčší nepriateľ je naše ego, hlúpe, nevedomé, neočistené. To sme preberali v minulom týždni a tentokrát vám pripomeniem, že v nás sa skrýva aj ten najväčší priateľ. A je to to isté naše ego, ktoré, keď ho necháme bez kontroly, necháme ho šarapatiť, necháme ho v sebe robiť negatívne veci proti Bohu, proti prírode, tak je vtedy náš najväčší nepriateľ. Ale keď sa my rozhodneme, na to máme snáď, snáď slobodnú vôľu, či nie, ak sa náhodou teda prikloníme k tomu, že budeme robiť to, čo je dôstojné a správne, a v tom egu máme aj časť, ktorá je dobrá, ktorá je božská. Je to náš ešte zdravý rozum, ktorý tak rozmýšľa, že oplatí sa mi robiť toto, čo ja robím. Robím dobro alebo zlo. Podporujem lož alebo pravdu. Ak sa rozhodnete pre dobro, pravdu a krásu, tak to je ten zdravý rozum, to je to dobré ja, to je to božské, ktoré v nás zostáva a naša vôľa, keď sa rozhodne pre túto časť nášho bytia, tak nás napomôže nám premeniť sa na dobrého človeka, na pekný dôstojný život, šlachetný. Nám pomôže premeniť sa na krásneho aniela, tisícročnej ríši, ktorý bude vzkriesený určite na slávu. Ak toto v sebe máte, a ja predpokladám, že skoro všetci to máte, až na tých, ktorí napáchali všelijaké hriechy, aj veľké hriechy, neolutovali si a diabol ich drží ako otrokov a nepustí, a núti ich konať iba závislosť, iba zlo, iba nenávisť, iba klamať, iba zatlkať, keď im na to prídu. To sú spútané bytosti. Moci temných síl, aj takých máme medzi sebou. Všimnite si ich. Niekedy vám ublížujú, niekedy ich stretnete a niekedy vám bez príčiny urobia zle, kopnú do vás, osočia vás, urazia vás, zle vám urobia a robia to prirodzene, pretože ich prírodzenosť je už skazená. Sú napojení na temné sily. Oni vás prosia fakt o pomoc. Dá sa im pomôcť modlitbou, obetovaním utrpenia. Keď sú v menšom stave intoxikácie, tak napomenutím, pokarhaním alebo nejakým trestom. My pamätajme na to, na čo sme boli stvorení. Sme Božie deti, sme Boží chrám a nebeský Otec každým z nás má originálny plán tohto nášho pozemského života a správny duchovný život je pýtať sa denne Ocko nebeský, Ty si ten pravý svetý Otec, čo ja mám robiť? počas dní, týždňov, mesiacov, rokov tohto pozemského života, ktoré sú krátke a rýchlo nám ujdu. Čo je tvoja vôľa? Čo je tvoj svetý plán? Toto robil pán Ježiš. Robil to dokonale a verne, robili to všetci jeho učeníci, nasledovníci a majstrovstvo. V tom dosahovali svetý a veľmajstrovstvo to dokázali omilostení mučeníci priniesť svoj obec svojho života, preliať svoju krv za nejakú pravdu alebo spravodlivosť. Aj my sme k tomu povolaní. Totiž ak chceme prísť do jeho slávneho kráľovstva, mali by sme tam priniesť niečo, nejakú obetu. Mali by sme nasledovať svojho veľmajstra pána Ježiša a podať svedectvo, že milujeme pravdu a spravodlivosť viac ako svoj život. Ak to robíte, blahoželám vám. Vytrvajte v tom až do konca. Ak to ešte nerobíte, ak ste ustráchaní, ak sa schovávate, ak ste zbabelí, to je stav vývoja, stav niekedy aj hriechu. A ste povolaní aj vy, aby ste vystúpili z tejto možno navonok pohodlnej zóny, ale je to nekomfort na zóna. Je to stav nevykúpeného človeka, je to stav nedovyvinutého adolescenta, to nie je dospelý muž a žena, brada, sestra v Kristovi. My ak chceme prísť do tisícročného kráľovstva a mať podiel na vláde svetých a na účasť na Božom živote, no tak teda tie výzvy, ktoré nám život dáva, tak sa ich nebojme, tak ich rozlišujme. Ak je niečo dobre, tak podporme, ak je niečo zlé, tak teda pokarhajme. A bojujme proti nejakým neprávostiam, oplatí sa nám to. V advente by sme sa mali chystať nielen na to, aby bol štedrovečerný stôl, kapusnica, ozdobený stromček, darčeky, koledy, nejaká rodina, oslava a slávnostná atmosféra, nech sa páči, to k Vianociam patrí, ale to je len časť Vianoc, časť adventného očakávania. My by sme mali robiť aj niečo duchovné. Do svojho rozumu by sme mali dať pravdu, úctu k pravde do svojho srdca. Mali by sme bedli, či tam je láska a nie hociaká sebecká, ale nezištná láska, dobrotivá láska. Či ma tam neovláda nejaká nenávisť, nejaká žiarlivosť, nejaká sebaľutosť, nejaká zloba, pomstichtivosť, a musí ísť preč. Krv Kristova očistí ma. Tak sa modlí učeník Kristov, keď to zaciťuje vo svojom srdci, to tam nepatrí, tam patrí ma druhý kráľ. Do svojho žalúdku a oblasti trávenia dať svetú miernosť. Veľmi dobre viete, keď sa prejedáte cez sviatky, že to nedopadne dobre. Ani keď veľa pijeme, ani keď sa veľa zabávame, veľa informácií máme sme potom nám príde zle z toho, pretože nám chýba svetá miernosť a príde nejaká obezita. Je to veľmi nepríjemné, keď sa zhadzujú nejaké nadbytočné kilogramy. Však oveľa ťažšie je zhadzovať nadváhu nášho ega, vykrmovaného, ktoré si robí dobre. Niektorí jedinci majú 300 500, 1500 kilovú nadváhu svojho duchovného ega. Sú tak rozmaznaní, tak niektorí rozdrapení, že keď sa s nimi stretnete, tak vás to až zabolí. Zanedbali duchovný život. Chrápali cez advent. Vôbec si neuvedomali ten spirituálny rozmer svojho bytia to sa nemôže stať niekomu, kto bedlí, kto si dáva pozor na podstatné veci, ktorý očakáva svojho pána, ktorý môže prísť. Nevieme nikto deň jeho príchodu. Sám Ježiš povedal, o tom dni nevie nikto, ani ja. To vie iba nebeský Ocko. Ale máme tu nejaké znaky, že Ježišov druhý príchod sa blíži. Hraj naša generácia má byť poslednou, ktorá tento Ježišov druhý slávny príchod zažije. Toto vám hovorím s plnou vážnosťou a prosím vás, aby ste sa na tým všetci vážne zamysleli. A karhám všetkých kniazov, biskupov, aj Vatikán, aj pápeža, všetkých pastorov, všetky církvy. Poznám vás, navštevoval som 10 ročia katolícke chrámy. V každom jednom sa v advente spomína nie len prvý Ježišov príchod v Betleheme, ale spomína sa jeho druhý slávny príchod, že to príde, ale nikde sa skoro nehovorí o tom, čo čes výnimkám, ak niekto to spomenie, že naša generácia, tento príchod Kristov, môžeme ho dožiť. Treba sa nám na to pripraviť, pretože my sme si zvykli na taký poloadvent, že to síce príde, no ale nevieme kedy, čiže to príde tak za tisíc rokov a vlastne to nemáme riešiť a poďme riešiť len tie naše darčeky. Obrovská chyba obrovské duchovné, obrovské sedmospáčstvo. Skoro nikde sa nehovorí o tom, že pán Ježiš a jeho kráľovanie, jeho krá, Božia ríša je o chvíľu tu. A viete prečo sa to odvažujem tvrdiť? Nie len preto, že sa to píše v knihe pravdy, podrobne, ak chcete, naštudujte si to. Máte tam úplné podrobnosti, boli vo Fatimskom posolstve zverejnené len minimum, tam toho bolo viacej. A tu sa v tejto knihe podrobne, detálne o tom hovorí na umeniežiť.eu. Máte rôzne články a podrobné výťahy, čo sa už tých bodov, varí 16-17 bodov veľmi vážnych predikcií, čo sa už naplnilo a ďalšie sa chystajú naplniť ale cítime všetci, to myslím, že cítite všetci, netreba vám o tom hovoriť nejaké e, moc veľké hodlivé kázne, že sa nám tu blíži nejaká digitálna mena. My cítime, že tu príde controlling, že tu príde na nás nátlak väčší, ako bol na zaočkovanie. A že tu príde s tým nátlakom aj nanúcovanie značky Xiaomi 666, a kto ju nepríjme, bude spoločensky exkomunikovaný, marginalizovaný a prenasledovaný a že šéfom toho kontrolingu bude pán Antikrist, predpovedaný aj Svetým písmom, ktorý sa ujme geopolitiky vraj vystúpi ako slávny mierotvorca na Blízkom východe, kto väčšine vystúpi z UFO, do nejakého plánu, keď všetko bude padať, aj dolar padne vraj budúceho roku, aj ekonomika bude padať, aj všetko sa bude rúť. To bude dopredu antikristovým týmom naplánované a on sa zjaví, aby vyjednal mier na Blízkom východe a aby ľuďom ponúkol záchranu, ktorú umelo vytvorili jeho komplici. Toto budeme riešiť, ak nie nasledujúci rok, tak určite v najbližšej budúcnosti. Tá jeho ríša má trvať 3,5 roka. Bude to nejaká záverečná hrvozovláda okultistov, satanistov, globalistov. A možno vás budú, tak ako pri očkovaní, vydierať, aby ste išli na násilné očkovanie nejakými výhodami a nejakými sankciami. Možno vás budú vydierať hladomorom, tým, že vám zablokujú účet, tým, že vás budú strašiť, aj Božích služobníkov budú strašiť, že musia odprisahať, že Ježiš nie je božská osoba. Toto je nachystané. Toto sa blíži a ja sa veľmi čudujem lídrom aj v katolíckej, aj iných cirkví, že na toto neupozorňujú. Že to je veľmi blízko, ak je to teda veľmi blízko, čo cítim, že je. Aj ďalší evangelizátori to cítia. A monitorujeme apokalyptické fakty aj v cirkvách, aj v geopolitike, aj v našich vzťahoch, ktoré sú nejako mimoriadne intoxikované nejakou vzájomnou polarizáciou a nevraživosťou. Ak je pravda, že príde Antikrist vážený, tak za 3,5 roka príde Ježiš Kristus a ukončia sa dejiny. Ukončí sa tento starý hriešný, skorumpovaný svet a je dobre sa na to nachystať. Preto vám to s láskou hovorím, pretože to cítim, ako jeden z duchovných mužov, ako povinnosť vám to v advente pripomenú, že to patrí ku kresťanskému ohlasovaniu Evanília. A že tí, ktorí na to vôbec neupozorňujú, sú duchovní darebáci, sedmospáči a polokresťania. Pozor na týchto sedmospáčov.